Kung meron tayong Biblia, buksan po natin sa 2 Timothy chapter 3. Verse 14 up to verse 16. Tayo pong lahat ay tumayo. 14 to 17. Yan po sa ating harapan ang ating pag-usapan, si Eunice. But you must continue in the things which you have learned and been, as, been assured of, knowing from whom you have learned them, and that from childhood you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration of God and is, and is for, profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Tayo po'y manalangin. Amang banal, lubos po ang aming pasalamat at muli namin binuksan at binasa ang banal na kasulatan. Inilapit po namin, kami po yung lilisi at gabayan po kami ng banal na spirito para wala pong hadlang sa aming pag-aaral at kay Panginoon na may taas at makita sa aming buhay ang aming pinasa. Lalo Panginoon sa mga ina na narito at sa mga anak na narito kung paano namin may parating ang aming pagmamahal sa kanila at may pakita rin ng mga nanay ang galantong puli sa kanilang mga anak. At kay Panginoon ang may taas sa aming talagitnaan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Pag-usapan po natin ang isang ina sa Biblia. Marami pong mga karakter sa Bible, mga nanay na mga ganyan ng buhay. Pumili lang tayo ng isa at ang pinili po natin ay series. Series. The Mother of Timothy. At makikita yung kanyang buhay sa Acts chapter 16, to 2, 2 Timothy 1, 5, at yung ating binasa po kanina. Chapter 3 ng 2 Timothy 14 to 17. Pag-usapan muna po natin ang kanyang profile, her profile. Madalas na babasa niyo to sa Facebook, profile picture. Right? Yung kanyang profile. Sino ba to si Eunice? Si Eunice. Hindi ako gano'ng sigurado sa kanyang meaning, kaya hindi ko na po ibibigay sa inyo. Pero tingnan natin ang kanyang buhay. Siya po ay sa Acts chapter 16, 1 2, kung meron po kayong Biblia, malalaman natin kung saan po galing si Eunice. At anong klaseng babae po siya. Sa Acts chapter 16, verses 1 2, ito kanyang profile na nabanggit po sa Biblia. Then he came to Derby and Lystra And behold, a certain disciple was there, named Timothy, the son of a certain Jewish woman who believed, but his father was Greek. He was well spoken by the brethren who were at Lystra and Iconium. Kaya makikita natin dito, si, si this boy, a resident of Lystra, a believing Jewish woman, woman. At siya po ay a wife. A hus her husband was a Greek, a daughter of Lois, sa 2 Timothy chapter 1 verse 5, a mother of Timothy. Yan po yung mga description na nabanggit kay Eunice. Yan, ang, yan lang po ang konting kwento sa buhay niya. Konti lang po yung nabanggit sa kanya. Na siya is, merong isang lugar pero pinakamaganda dito ay siya po believing Jewish woman. Naniwala po siya si Kristo ang Messiah. Si Kristo ang tagapagligtas. Si Kristo ang Panginoon. Siya'y naligtas dahil sa kanyang lola at sa kanyang ina. Ang pangalan po ng kanyang ina ay si Lois. Tingnan po natin sa 2 Timothy chapter 1 verse 5. Huwag po tayong alis niya sa slides natin. Sa first point po natin. Sa, sa second Timothy chapter 1 verse 5, Sabi ni Pablo kay Timothy, When I call to remember, bronze, the genuine faith that is in you, which dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, And I'm persuaded is in you also. Nakita niyo po yung transition, yung pasa-pasa ng panampalataya. Yung nanay ni Eunice, isa rin pong Christian, isa pong believer, isa po siyang ligtas. At yung kanyang panampalataya natutunan, maari mula sa mga apostles o sa mga nasyera ng mga apostles, sa mga disciples, yung kanyang natutunan ay pinasa niya sa kanyang anak na si Eunice. At si Eunice naman, pinasa niya sa kanyang anak na si Timothy. Nakita niyo yung kagandahan sa pagiging ina ni Eunice. Pinaniwalaan niya kanyang nanay, yung sinare sa kanyang gospel, pinaniwalaan niya, at yung gospel na natutunan niya rin, pinasa niya rin kay Timothy. Sa mga nanay po dito, yung po'y magandang kung meron kayong nais ipamana sa inyong mga anak, Pagkat yung ipapamana yung matira na uubos yan. Eh. Pero hindi po masama yan. Tungkulin po ng mga magulang na mag-ipon para sa kanilang mga anak. Para yung mga anak naman natin, pag sila naging magulang din, tungkulin lang mag-ipon din para sa kanilang mga ina, ay sa kanilang mga, <laughs> mga anak. At kung di na makapag-ipon yung magulang, tungkulin din ng mga anak na suportahan nilang kanilang mga magulang. Dito, ang pinamana, na napaganda ni Lois Cayunis ay tinatawag na genuine faith. Mamaya tatalakayin po natin yan. Pero makikita nyo dito ay yung kanilang pagpasa ng tamang panampalataya. Kaya makakuha tayo ng idea bilang ina. Ano dapat gawin ko sa aking anak? Yung panampalataya mo, ipasa mo sa kanya. Huwag kang mahiya. Huwag kang matakot. Ikaw isang ina ng iyong anak. Tungkulin po natin yan. Yes, ang leadership ay binigay sa mga kalalakihan. Okay? Kahit sa churches, pinagbabawal ni Pablo na ang babae, sa babae bigay yung leadership. Pero hindi natin maitatanggi yung influensya ng mga kababaihan sa kanilang mga anak. Pagkat yung leadership ay sa lalaki, Kadalasan ang lalaki noong time na yon, sila yung mga nagtatrabaho, sila yung mga nasa labas ng tahanan. At ang natitira sa tahanan, yung mga nanay. At kasama nila kailang mga anak. Kaya yung influensya, influence ng mga nanay, yun ang natutunan ng kanilang mga anak. Kaya nga mas maganda mag-discipline mga nanay. Pag nag-discipline ang tatay, grabe mag-discipline niya. Minsan hindi niya makontrol yung kanyang anger, yung kanyang emotion. Pero kahit paano yung nanay, may, may halong pagmamahal. Eh. May kontrolado kasi yung papaluin niya yung kanyang anak. Eh. Kaya dapat ang magdisiplina yung mga nanay. Pero nasa na mga nanay? Nasa abroad. <laughs> ang natitira yung mga tatay. Uso ngayon, eh, di ba? May tinatawag tayo na housewife. Ngayon ay house husband. Kaya minsan meron tayong na, nababalitaan na napatay ng husband ng kanyang ng, ng tatay ang kanyang anak. Nasa yung nanay, nasa abroad. Di ba? At minsan nasisira yung relationship pagkat ang natitira sa bahay, hindi lahat ah. May mga lalaki na hindi nila napapabayaan yung kalang mga anak, yung kalang wife, dahil nagkataon, wala silang trabaho, hindi sila ma-apply. Siyempre, mag-decide yung nanay, pagkakawawa naman yung mga bata. Ang nasa isipan ng nanay, eh, hindi na doon sa husband, kundi yung mga anak na meron sila, kaya siya nag-abroad. Pero merong disadvantage at advantage. Pero iba pa rin ang mga nanay na natitira sa bahay. Okay? Pagkat sila yung ginagamit ng, ng Diyos para to influence their children. At ganito ginawa ni Eunice, a mother of Timothy. Balikan natin yung ating puntos. Her profile. Madali ba maging mother? Sabi ng mga husband eh, kami nagtatrabaho, kayo eh, sa bahay lang eh. Mali po yun. Mas matindi ang trabaho ng mga nanay sa loob ng bahay, 24 oras. Yung mga husband, 8 hours a day lang kayo. 8 hours a day lang tayo kung tayo nag-work sa labas. Kaya mara, mat, pangit ibintang yon na wala silang ginagawa. Maliban lang kung nagbibingo. <laughs> Maliban na lang kung nakipag-inuman. Maliban na umaga-umaga, breakfast, chismisan. Tanghalian, nakipagchismisan pa rin. Gabi-gabi na, nakipagchismisan pa rin. Eh talaga magagalit yung husband at hindi niya naalagaan yung kanyang mga anak. Di ba? Pero kung matino yung nanay at naalagaan niya yung mga anak, hindi pwede sabihin yun ng husband na walang ginagawa ang mga ina. Mahirap ang trabaho nila magpaligo, mag-asikaso ng breakfast, mag-asikaso ng kalang sosotin, magplansya, maglaba, magsampay, magluto, kung marunong magluto. Kung hindi, bumili na lang ng luto. <laughs> mahirap. Kaya mahirap sabihin nyo na wala silang ginagawa sa bahay. a mother of Timothy, mapalad si Timothy. Ang kanyang ina ay si Lois. Kayo mga bata dito, kung ang inyong mga nanay ay mananampalataya, mapalad po kayo. Kung tinuturo sa inyo ay tama from the Bible, mapalad kayo. Maraming kabataan ngayon, iba ang natutunan. Maraming kabataan ngayon ay rebelde ang labas. Pagkat hindi sila naturuan ng tamang panampalataya at tamang pangangaral. Nakakalungkot lang, krisyano yung parents mo, inaaway mo pa. Parusahan ka nawa ng Panginoon. Pagkat yan ay kasalanan. Mamaya makikita niyo sa Bible. Wow, grabe pala. Alam niyo, death penalty yun. Mamaya makikita niyo. Ito mo tayo sa profile ni Lois. Hati po yung ating lesson ngayon. Unahin natin yung mother. Mamaya yung tungkulin ng mga anak sa mother. How to make them happy. Kasi happy Mother's Day eh. Pangalawa, her purity. Yung nanay ni Timothy na si Eunice, ay napakagandang nanay, hindi lang sa labas at sa, pati din sa loob ng kanyang buhay. Maraming nanay maganda sa panlabas. At inuunay nila yung kanyang panlabas kaysa yung panloob. Tandaan po natin, pag maganda yung panloob natin, lumalabas yan. Pero kung panlabas mo lang ang maganda, hindi mo pwedeng maipasok yan sa loob. Di ba? Pag maganda yung panloob mo, lumalabas yan. At kusang lumalabas yan. At tawagin natin na yung nanay ni Eunice ay napaganda, pure. Bakit po? Tingnan sa verse 5 ng 2 Timothy, chapter 1. I reminded of your dito, genuine faith yan ang kulang eh. Sincere faith. Mali yung pagkano ko. Copy. A faith that dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice. Sa ibang translation, sincere faith, genuine faith, or pure faith, honest faith. Ito yung faith na natutunan ni Eunice sa kanyang ina na si sino nanay ni Eunice? Si Lois. Yung may nakikinig pala. 100 points para kay Ate Lay. Si Lois. At natutunan niya sa apostol, sa mga apostol, sa, sa mga first Christians. At tinawag yung sincere faith. Bakit po? Hindi lahat ng faith ay sincere. Hindi lahat ng faith ay genuine. Lahat ng tao ay panampalataya. Kayo may panampalataya sa upuan, hindi kayo babaksak dyan. Umupo kayo, pero hindi nyo siya ginig. Tingnan mo nga ito kung may lamat o may bale. Pero umupo na kayo dyan kasi may panampalataya kayo. Sumasakay tayo ng airplane, hindi natin sinicheck kung okay yung makina, dinodouble check yung ating upuan, yung seatbelt, hindi na, sasakay na lang tayo. Kasi may panampalataya tayo sa airplane, sa jeep, sa bus, the same din. At sa school na papasukan natin ng mga bata, ng mga ating mga anak, meron, tayong, meron din tayong faith sa kanila na matuturuan yung ating mga anak ng tama. Faith. Lahat ng tao may faith. Pero ang tanong ngayon, anong klaseng faith meron tayo? Yan ba'y sincere, pure, genuine? Pag sinabing faith natin ay sincere, genuine, yung faith natin, yung pinaka-object ng faith natin, the Lord Jesus Christ. At yung faith natin, nakapokus din sa kanyang katuruan. Willing to obey Jesus and His teachings. Yan ang ibig sabihin sincere faith. Sincere, pure. Kaya yung kaligtasan ni, ni, ni, ni Eunice ay totoo. Pagkat hindi lahat ng tao ligtas eh. Kahit na nagsisimba sa simbahan, kahit sa Christian church, hindi pa o sa lumaki ka sa Christian family, siguraduhin mo yung faith na inaipasa sa iyo ay katulad ng faith mula sa mga apostles, katulad ni Lois, katulad ni Eunice, pinasa niya rin kay Timothy. Kaya naniniwala ako, yung faith ni, ni Eunice, sincere, pure. Talaga nagbago yung buhay niya. Talagang umasa lang siya sa Diyos at hindi sa kanyang sariling mga gawa. Alam niyo mga Jews, umasa sila sa good works. Pero nung makilala nila ang Panginoon, na-realize sila, sila naligtas lang sa awa at biyaya ng Panginoon. Kaya sila gumaganda sa kanilang spiritual life because of Christ. Because of the Holy Spirit. Kung anong katuruan ng Scripture, yun ang kanilang pinaniwalaan at ina-apply sa kanilang buhay. Sincere. Sa mga nanay dito, at sa lahat na narito, Anong klaseng faith meron tayo? Sincere ba yan? Genuine ba yan? Pure ba yan? Baka yung faith na minana natin sa hindi mula sa Panginoon, hindi mula sa mga katuruan mula sa Biblia. Delikado po yan. Kaya maraming bata napapahamak. Kasi yung naipapasang panampalataya ng kanilang parents, hindi totoo. Di ba? Di ba yung mga sumasamba sa Nazareno? Pinapasa rin nila sa kanilang mga anak eh. In-interview nung piyesa sa Quiapo, Nazareno. Sila yung mga anak na yung mga nagiila, pumipila, sumasabay sa Nazareno. E, eh, ito yung mga minana namin sa aming mga magulang. Napapasa yung panampalataya, di ba? Pero kung ang panampalataya na ipasa sa iyo ay mali, delikado yun, impyerno yun at hindi langit. At hindi ka malinis sa Panginoon, makasalanan ka pa rin. Kaya si Eunice, tinatawag natin yung kanyang panampalataya pure pagkat siya'y tunay na ligtas at ang kanyang panampalataya ay totoo galing sa Diyos. Nagbago yung kanyang buhay at yun ang kanyang panampalataya ang pinasa sa kanyang anak na si Timothy. Saludo ako sa mga nanay na narito kung tama yung panampalataya nyo at pinapasa nyo, tinuturo nyo sa inyong mga anak. Huwag tayong umasa sa mga pastors lang. Ang pastor ay hindi man nila nakakasama yan 24 hours. Eh. Kayo lagi kasama nila. Eh. Kaya mas marami kayong time para ituro sa kanila yung tamang panampalataya, tamang katuruan ng Biblia. Huwag niyong iasa sa amin. Limitadong oras namin eh. Huwag iasa. Kadalasan dito na sa church namin sila natuturuan. Pag pinapayagan yung dumalo, in-encourage na mag-join ng choir, young people, fellowship, o ano pa. Matuturuan namin sila. Pero kayo ang gagamitin ng Panginoon para turuan sila. I-disciple sila. Kaya ang nag-disciple kay Timothy, maliban kay Paul, ang kanyang mabuting ina na si Eunice. At yun, sabi niya, I'm sure, sabi nga ni Pablo, Kinakausap niya si Timothy, I'm sure dwells in you as well. Pagkat alam ni Pablo, yung pananampalataya ni Eunice ay totoo. Yung pananampalataya ni Pablo, ni Timothy totoo. Pagkat yung pananampalataya kinanggap ni Eunice ay totoo, pinasa niya yung totoong pananampalataya, pure faith kay Timothy. Tingnan niyo po sa 1 Corinthians chapter 14, 34, 35. Hindi lahat ng, totoo po, hindi lahat ng babae pwede maging pastor o pastora. Pero maraming ta babae gusto nila maging pastora. Pagagalitan kayo ng Panginoon, you are disobeying the Word of God. Kadalasan ng disobedience, may parusa, may consequence na hindi maganda. Pero hindi huwag kayong malungkot. Kung hindi kayo tinawag sa leadership, katulad sinabi ko, yung, yung influence ninyo ay napakalakas, magagamit niyo yun sa inyong mga anak. Sa 1 Corinthians chapter 14, 34 to 35, maraming mga nanay gusto maging pastora. Gusto nila maging leader ng church. Pero sabi ni Pablo sa kanila, the women should keep silent in the churches Not only in their church, but in the churches, lahat ng Christian churches, pinagbabawalan ni Pablo na maging leader, maging pastor. Quiet lang kayo. Pero hindi ibig sabihin niyo wala kayong magandang tungkulin sa church. Pero yung leadership hindi binigay sa inyo, yung influence binigay sa inyo ng Panginoon. Should keep silent in the churches. For they are not what? Permitted to, to, to speak to preach beyond this pulpit. Yan din natin pinapayagan ng mga babae na tumayo sa pulpitong ito para mangaral. Pero pinapayagan lang sila magturo sa mga bata. At kung ikaw isang ina, ang priority mo yung mga anak mo. Pag hindi mo nagampanan yung pag ina mo sa iyong mga anak, hindi mo sila naturuan ng salita ng Diyos, you will face the consequence from God. Binigyan ka ng opportunity, privilege, to serve your family, especially your children. Kaya be like Eunice. Be like Eunice. Sabi niya, as the law also says, nakita niyo yun? For they are not permitted to speak but should be in submission as the law. Batas na yan eh. As the law also says. Kaya minsan, patuloy ako inuulit-ulit dito kasi patuloy pa rin ang tanong nila sa akin. Bakit hindi tayo naniniwala sa pastora? As the law also say. Batas yan, hindi nyo pwedeng baguhin yan. Mula yan sa Diyos eh. Pero pag pinipilit nyo pa rin yung gusto ninyo, I'm not speaking to you, speaking to those churches na naniniwala sa mga pastora. As the law also says. Nakuha niyo mga kapatid? Kaya tandaan yung talata niyan. May makaka-encounter kayo ng mga believers daw na ganito ganitong paniwala. Ito yung passage na pwede nyo silang i-review as the law also says. If there is anything, ito yung, ito yung advice ni Pablo, if there is anything they desire to learn, anong karugtong? Gusto, gusto nila maging leader sa church. Gusto nila mag, mag-involve sa church. O pero meron silang katanungan. Let them ask their what? Let their If there is anything they desire to learn, let them ask their husbands at home. Bakit yung mga husband? Sa bahay, ang mga leaders, mga husbands. Kung ang mga leaders sa bahay, mga lalaki, dapat yun yun sa church. Tanungin niyo muna sila kung papayag sila na kayo maging leader sa church. Nung panahon yun, they will disagree. Kasi nga ang leadership ay sa mga lalaki. At hindi nila tinatanong yung kanilang mga husband kasi hindi sila papayagan. Kaya marami mga nanay noon, rebelde. Kaya itong church na ito, problematic church to. Gifted church, pero problematic church. Hindi sumusunod sa mga leaders na mga kalakihan. May division sa loob ng church. Kaya let them ask their husbands at home, for it is what? Anong karog doon? For it is shameful. Kahiyaya. Kahiyaya sa Diyos at kahiyaya sa kanilang mga husband, na yung husband nila nakikinig sa kanila at sila nagpipreach. Di ba? Kahiyaya. At kahiyaya sa batas ng Diyos, for it is shameful for a church to, for a woman to speak in church. Siningit ko lang po yan pagkat si Eunice pwede siya maging pastora. Si Eunice pwede siya maging leader ng church, pero hindi niya pinilit yung kanyang sarili. Sapat na sa kanya, turuan niya si Timothy. Sapat na sa kanya, i-disciple niya si Timothy. Turuan ang salita ng Diyos. Pagkat alam niya, hindi niya tungkulin maging leader ng church. Pero yung influence niya sa kanyang anak, ginamit niya. Okay? Kaya siningit ko to eh. Kaya makikita ninyo, si, si Eunice, pure faith yung kanyang panampalataya, talagang pure faith, he submitted himself He submitted himself to the apostles' teachings. Nagpasakop siya kung anong katuruan ng Biblia. Nagpasakop siya sa kanyang Panginoon kung ano tungkulin niya bilang ina. Hindi niya ginawa yung mga bagay na against sa Biblia. Katulad ng ginagawa ng mga ina ngayon sa churches, gusto nila maging pastora. Si Eunice, pwede siya maging pastora, pero alam niya hindi yon ang kanyang, yun ay pinagbabawal ng salita ng Diyos against sa mga apostles, against sa Panginoon. Her passion, her passion. Hindi ko alam kung may mga passion pa ang ating mga nanay ngayon dahil sa, sa dami ng <laughs> problema nga, hindi, hindi, mahirap na makapag-isip eh, no? Hindi ko alam kung mayroon pa rin direksyon ang ating mga nanay ngayon. Pero salamat sa Diyos, mayroon pa rin tayong Diyos na malalapitan, masasandalan, God is our refuge and strength, a very present help in time of trouble. Salamat, mayroon pa rin tayong Diyos. Sa dami ng problema ngayon, maglibot kayo, napakamahal ng tuition fee. Salamat at libre lang tuition fee namin. <laughs> Buti lang lumaki kami sa public. Di ba? Mahal ang tuition fee. Pero nakapag-aral pa rin yung ating mga anak. Dahil meron tayong Diyos na malalapitan para tulungan tayo. Her passion to serve the Lord. Kahit siya isang ina, tungkulin niyang mahalin ang kanyang family, meron siyang anak na si Timothy, priority niya to serve the Lord. Okay? To serve the Lord. Mapalad kayo mga ina kung kayo naglilingkod sa Panginoon sa maliit o malaking paraan. Yung mga ginagawa niyo sa, sa church na ito, yan po ay napakahalaga. Okay? Mapalag po kayo. Si Eunice, yan, yan ang kanyang puso. To serve the Lord. Sabi dito, Likewise, also the women should adorn themselves in respectable apparel, with modesty and self-control, not with braided hair and gold or pearls or costly attire, but with what is proper for women who profess godliness with good works. Let a woman learn quietly with all submissiveness. I do not permit a woman to teach or to exercise authority over a man. Rather, she is to remain quiet. Si Eunice po ay member ng church neto. At ang pastor sa church neto yung kanyang anak. Ito'y sulat ni Pablo kay Timothy. Alam ni Eunice, ito'y katuroan ni Apostle Paul. Sa kanyang pananamit, example siya sa kanyang mga ka-members ng church, sa mga kapatiran. Namumuhay siya, sabi nga niya, no, with what is proper for women who profess godliness. Makikita niyo yung buhay ni Eunice na talagang godly bilang ina. Pag sinabing godly, pagkat that time ay maraming kababaihan, hindi mapigilan ang bibig. Okay? Ito si Eunice Neto, magsasalita lang yan kung ano yung dapat sabihin. Pag makakasira sa kapwa, quiet na lang siya. Lalo sa kanya mga kapatid. Ingat na ingat siya. Season with grace. Let your speech always be with season of grace. Ganito si Eunice. Sa pananamig niya, talagang ingat na ingat yung kanyang testimony. Pagkat yun ang paraan ng pag-serve, eh. alam niyo, yung pag-serve hindi lang may ginagawa ka, kahit yung kilos mo nakakaserve na rin sa Panginoon. Kahit yung attitude mo nakakaserve sa Panginoon. Nakikita sa buhay mo ang Panginoon. Yung testimony mo nakikita sa pananalita, sa kilos at gawa, nakikita. Yan ay pag-serve na rin kasama mo pa ng action, mas maganda. At dito, alam ni, ni, ni Eunice na hindi pinipermit ni Pablo to preach, to exercise authority over a man. Tanda niyo, over a man. Kung may mga husbands dito na nakikinig at papayagan ko yung babae mangaral dito, hindi sang ayon si Pablo. Alam ni Eunice yan. Over a man. Rather, she is to remain quiet. Ito yung church ni Eunice. Ang pastor yung kanyang anak. Hindi niya pinapangunahan yung kanyang anak. Pagkat yung anak, anak alam niya yung kanyang anak ay gifted bilang pastor, hinahayaan niyang Panginoon kumilo sa buhay ni Timothy. Tungkulin niya lang to remind ang kanyang anak bilang ina. Mahalin ang kanyang Anak, sigurado pinagpipray niya si Timothy. At ingat na ingat siya pagkat pag nasira yung kanyang testimony, apektado rin yung testimony ng kanyang anak. Ganyan si Eunice, mahirap ang kanyang trabaho that time. Pastor yung kanyang anak. At syempre, yung mga members nakatingin din sa ina. Pag ang ina hindi maganda, hindi maganda yung kanyang attitude, maaring akusahan nila si Timothy pagsabihan mo yung nanay mo. Pag hindi niya napagsabihan, pwede siyang patalsikin ng galang church. Di ba? Tingnan niyo po sa ano. Mahirap yung tungkulin ni Eunice. Tingnan niyo po sa, wala niyo sa harapan natin ha. Sa, sa 1 Timothy chapter 3. 1 Timothy chapter 3. isa sa mga qualifications ng, ng pastor, kaya mahirap maging pastor. Hindi lang pastor, pati mga deacons, pagkat itong passage nito sa mga leaders, pastors and deacons. Sa second, sa 1 Timothy chapter 3, ito pong nakalagay. Tingnan niyo po sa verse 3 and, and 4 and five, not given to wine, not violent, not greedy for money, but gentle, not quarrelsome, not, not covetous, one who rules his own house well, having his children submission with all reverence. For if a man does not know how to rule his own house, how will he take care of the church of God? Yan ay para sa mga pastors and deacons. Paano pangunahan yung mga members ng church kung yung family mo mismo, hindi mo na disciples, hindi mo napapangunahan? Kaya si Timothy at si Eunice, sinisigurado nila tama yung kanilang patotoo. Mapapahamag yung leadership ni Timothy. mapapahamag din si Eunice bilang ina. Kaya yung kanyang panampalataya talagang sincere faith, makikita niyo yung pagbabago. Yan ang makikita niya sa isang isang manampalataya, pagtotoo yung kanyang panampalataya. Magbabago yan, magiging maganda yan. Yung kanyang pananalita magiging maganda. Yung kilos niya magiging maganda. Maggalit man yan, galit yan sa kasalanan. At kung meron siyang kinakatakutan, Diyos lamang. Kaya alam ni Timothy, alam ni Eunice yun, if does not know how to rule his own house, how will take care of the church of God? Balikan po natin yung ating pinag-usapan. Her passion. Not only to serve the Lord, ang passion ni, ni Eunice hindi lang paglingkuran niya, tutukan niya si Timothy, turuan niya si Timothy. Ang tanong, kailan niya tinuruan si Timothy? Tingnan niyo po. Saan naman tayo? Basahin ko muna yung ibang talata. Makikita niyo dito yung tungkulin ng ina. For Adam was formed first than Eve, and Adam was not deceived, but the woman who deceived and became transformed. Yet she will be saved through childbearing if they continue in faith and love and holiness with self-control. Ang tungkulin ng mga ina ay alagaan nilang kalamang anak. Ituro yung tamang panampalataya, tamang pag-ibig, tamang kabanalan. Okay? Sa Titus chapter 2, 3 to 5, ito rin ang tungkulin ni Eunice. Kung may mga batang ina, tungkulin nila, tungkulin niya, at tungkulin ng mga old women, turuan nila yung mga young mothers Titus 2, 3 to 5. Tignan niyo po dyan. Older women likewise have to be reverent in behavior, not slanderers, nor slave, or slaves too much wine. They have to teach what is good, and so train the young women or young mothers. Ano ituturo nila sa kanilang, sa mga young mothers? To love their husbands and children, to be self-controlled, pure, working at home. Pag sinabing working, up, working at home, Maring may work ka sa labas, pero hindi mo napapabayaan yung bahay, yung tahanan. Yun ang pinanggit kanina sa ating scripture passage, a noble woman. Nag-work siya, pero hindi niya pinababayaan yung kanyang mga anak, pati yung kanyang husband. Ito po yun. Turuan sila, kind, submissive to their own husbands, that the word of God may not be reviled. Maring ito din ang word ni Eunice sa church. Yung mga young mothers, tinuturuan niya ng tama according to the Word of God, from Scriptures. Tingnan niyo, to share the Lord's Word. Sa 2 Timothy chapter 3, verse 14, ito yung binasa natin kanina. Si Eunice ay binantayan niya si Timothy. At ang paraan ng pagbabantay kay Timothy, turuan ng salita ng Diyos at makakilala sa Panginoon. Pagkilala niya ang Panginoon at tunay kanyang panampalataya, protektado na siya ng ating Panginoon. At hindi ka na mangangamba. Alam niyo, maraming magulang ngayon nangangamba sa kanilang anak kasi hindi ligtas eh. Hindi ligtas. Hindi nila naturuan ang tama. Pero minsan may part din ng parents na hindi natin naturuan ng tama yung ating mga anak kung bakit sila ganyan. At ma- ma- maring mali rin yung ating pagturo, late na yung ating pagturo, malalaki na sila, at minsan may katigasan ng kalang ulo. Tingnan niyo po si, si Eunice, kailan niya inumpisan ang pagtuturo kay Timothy? Sa mga young mothers dito, na mga babies pa yung mga anak niyo, maliit pa, huwag kayong matakot turuan agad sila ng salita ng Panginoon. Tingnan niyo dito, But as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it. Sa so verse 15, and how from, ano kalagay? From childhood. Ilang taon yung childhood? Malik pa yan. Inumpisa niya ng pagtuturo. From preschool, elementary, high school, college, sinuturuan niya pa rin. Binabantayan niya, very supportive si Miss sa kanyang anak. Diba? Kadalasan naman, nanay naman talaga nagbabantay sa mga anak eh. From preschool, elementary, at inang graduation, kasama pa yung husband. Pagdating ng high school, nanay na lang ang sumasama. <laughs> Pagdating ng college, mahirap na rin hanapin yung tatay, nanay na rin ang sumasama. Minsan iba, ikakasal na yung anak nila, wala pa rin yung husband. Naalala, naalala ko tuloy yung commercial sa TV, naging adik pala yung tatay. Hindi sumasama sa debut birthday ng kanyang anak. Minsan nakakalungkot din, eh, no? Maliban na talagang emergency, malayo yung trabaho. Katulad ni Brother Joel, talagang mahirap. Eh, no? Yung mga seaman talagang mahirap. Eh. From childhood, you have been acquainted with the sacred writings. Ano yung ginamit ni Eunice? Na tinuro niya kay Timothy. Sabi niya, sacred, sacred writings. The Bible, the Word of God. Minsan naghanap tayo ng books na makakatulong sa ating mga anak. Paano, paano palaki yung mga bata? Hanap tayo ng mga books from, from the wisdom of the world. From the wisdom of men. Pero the Bible is enough for their spiritual lives. Lalo sa kanilang spiritual na bagay, isa lang kailangan nila, Biblia. Bigyan sila ng time, to turuan. Gusto ko sana itanong, sino nagtuturo hanggang ngayon sa kanyang mga anak ng Biblia? O kahit na hindi formal na pagtuturo, pag nagsila'y kumakain, nababanggit pa rin yung Bible, nababanggit pa rin si Jesus, ang God, sa kanyang mga anak. O minsan pinag-usapan yung problema. Pinag-usapan niyo hindi niya pagpasok sa klase. Pinag- pinag-usapan niyo yung pagiging rebelde niya. Eh talaga hindi kayo magkasundo. Away lagi ang pag-uusapan ninyo. Away ang binibigay mo sa, ba- sa bata. Talaga mag-away kayo. Pero kung pag-usapan sa salita ng Panginoon, makikinig yan, ikaw yung nanay. Mas pakikinggan niya yung nanay. Mas pakikinggan niya. Si Eunice, pinagtyagaan niya kanyang anak from childhood. Ano naging resulta? Pastor. Di ba? Pastor. Yan ang panalangin ni Ate Ellie, yung kanyang apo, na si Jacob, maging pastor. Panalangin pa lang yan. Pero kailangan tutukan mo siya ng salita ng Panginoon. Dito pinagpipray na ni Eunice pero tinuruan niya, tinutukan niya. Siya nagturo. Bago ka pumasok ng Bible school, ako magtuturo sa iyo. One on one. Di ba? Kaya may discipleship tayo dito. Hindi lang para kayo matuto. Yung natutunan nyo, maipasa ninyo sa inyong family. Ulit-ulitin ko po yan. Yan ang program ng church natin. Yan po yung sistema ng Panginoon. Yan ang plano para make disciples. At ginawa yung release. Yung tinuro sa kanya ni Pablo, tinuro niya sa kanyang anak, at yung anak niya, tinuturo nila, tinuturo niya yung natutunan niya sa church. Kaya napakalakas ng impluensya ng isang ina. Gamitin niyo yan. Gamitin niyo yung influence niyo sa inyong mga anak. Pakikinggan kayo niyan. Pag-usapan yung salita ng Diyos, makikinig yan. Pero pag-usapan niyo yung kanyang karakter, yung kanyang ugali, gera yan, gera. Pag-usapan mo yung buhok niya, away kayo dyan. Pag-usapan mo yung forma niya, pati na forma mo. Away kayo dyan. Pag-usapan yung salita ng Diyos, agreean. Huwag niyo muna palitan. Hindi niyo mababago yung panlabas niyan eh. Okay? Kahit baguhin yung panlabas niyan, dapat ang baguhin natin sa kanila yung puso. Kahit baguhin mo yung behavior niya, pero yung puso niya hindi mo mabago, walang mangyayari yan. Sasakit lang ang ulo mo bilang ina, lalo pag teenager ang iyong mga anak ngayon. Sasakit lang ulo mo. Kaya mas maganda pag-usapan yung salita ng Panginoon. Huwag yung panlabas niya. Bakit, bakit may, may tattoo ka na? Wag, konti Pero pag naging kristyano yan, nagbago yung puso niya, siya na mismo mag-decide, Ma, patanggal mo lang itong tattoo ko na ito. Hindi maganda. Ma, parang di yata maganda yung buho ko para bilang kristyano. Siya na mismo mag-decide niya. Hindi yata maganda yung suot ko. Siya na mag-decide niya pag siya tunay nagkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. Okay? Eh minsan ngayon, talagang mahirap maging nanay ngayon eh. Kami noon ay eh, isang sitsit lang ng nais, isang tingin lang, tahimik na kami. Ngayon, sa kakasitsit mo, tagal, hindi pa rin eh. Sumisigaw ka na, wala pa rin eh. No effect eh. Di ba? Pero yung mga nanay natin ngayon eh, oh, gayon lang ang gibol, talagang tahimik ka na. Isang, isang, talagang makuha ka sa isang tingin, talagang totoo yun. Pag hindi ka nakuha sa isang tingin, palo ka. Pero eh, ilang tingin ang tingin mo ka, naduduling ka na sa kakatingin, wala nangyayari. Di ba? Tikas pa rin ang ulo. <laughs> wala talaga. Alam niyo kung bakit kailangan natin ituro ang salita ng Panginoon sa kanila, huwag tayo magsasawa. Tingnan niyo yung verse 1 at verse 2 at verse 3. Tingnan niyo, up to 4 ng 1 Timothy chapter 3. Tingnan niyo po kung bakit Tignan niyo po, bakit? Darating ang panahon ngayon, magbabago at magbabago, pasama ng pasama ang ugali ng mga, mga kabataan ngayon. Ugali ng mga anak ngayon. Hindi lang ang mga anak, pati mga magulang ngayon, sumasama rin ang ugali. Di ba? Ang tao ngayon from worse to worse. Pero yung salita ng Diyos, kahit yan ay luma, yan pa rin ang paraan ng Diyos to change them. Okay? Tingnan niyo po. Verse 1. But notice that in the last days perilous times will come. Verse 2, tingnan yung Bible ninyo. For men will be what? Lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers. Ano next? Disobedient to parents. I hope yung mga kabataan natin dito ay ito yung last days na hindi kayo kasama sa disobedient to parents. Kung kayo tunay na Krisyano, you will obey them. Ito'y patuloy na dinidisobey lang kami. Unthankful! Tama rin, binigay mong allowance, umaangal pa, instead na magpasalamat, you know? Walang-wala ka na, anak, last na yung money. Ito lang! Di ba? Ganyan eh. Instead na thankful. Unthankful ngayon ng mga kabataan. Ang mga anak, eh, unholy! Tingin sa kulungan ngayon, mas maraming kabataan ngayon yan kaysa mga adults. Nasaan ang mga parents? Dahil sa pingguhan. Nasaan sila? Nasaan tayo? Unloving, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure, rather than lovers of God. Paggising yan, cellphone agad yan. Paggising yan, tablet agad yan. Maliban lang yung tablet niya, may Bible, okay lang yun. Iba agad ang gagawin niya kasi lovers of pleasure more than lovers of God. Yan ang panahon natin ngayon. Pero kung nakikitaan tayo mga magulang, ganyan din, ganyan din sila. Dapat tayo mismo magbago. Ang pinaka-best teaching na may bibigyan natin sa ating mga anak, good example. Good example. Hindi ka pa nagsasalita, basta mabuti kang magulang sa kanila, they will learn from you. Pero kung tayo bad example, they will learn from us na hindi maganda. Nakita niyo yung ugali ng mga tao from worst to worst. Kaya, kaya kasi Eunice, ang ginamit niya yung mabisang paraan, the Bible. Yun ang kanyang tinuro, yun ang paraan para baguhin ang kanyang anak, makakilala sa Panginoon. Tingnan niyo sa verse 15. Tuloy natin yung verse 15. Alam mo yung tulong ng sacred writings, holy book, which are able to make you a wise for salvation. Yun ang paraan para maligtas si Timothy. Makilala niyo yung tagapagligtas na totoo si Jesus. At yun ay ayon sa salita ng Diyos. At ang salvation niya, true faith in Christ Jesus. Natutunan ba ni, ni Timothy yun? Yes. Naging pastor pa siya. Nawa tayo mga magulang, huwag tayo magsawang magbasa ng Biblia. Pagkat yung Biblia rin ang ituturo natin sa ating mga anak. Huwag yung mga nakalagay sa Facebook. Maliban na kung nakalagay doon ay maganda. Pag yung mga bashers na binibigay sa atin, kita mo, ito anak, ito oh! Eh wala. Para tinuruan mo rin siyang <laughs> magalit. No, wag na, wag mo na ibigay yung mga sama ng loob mo. Ibigay mo yung salita ng Diyos na magbibigay sa iyo ng kabanalan, kaligtasan, at wala nang iba. Okay, next. Ito naman sa mga anak. Sa mga nanay na, be like Eunice. Then sa mga anak, magbilisan na, how to make your mother happy. Masaya ba mga nanay dito? Ah, masaya pero deep inside, parang kinakabahan pa rin tayo. May libreng tubig yata dyan sa likod eh. Pampaano ng kalooban. <laughs> Hingi lang kay, kay Sister Pelma. How to make your mom happy? Make your mom happy, unang-una siyempre Make your mom happy. Paano? Sabi ni sa Proverbs 10.1, A wise son makes a glad father, but a foolish son is a sorrow to his mother. Totoo, di ba? Yung mga ng bata, masunurin na bata, nagbibigay kagalakan sa atin. Kahit mahirap ang buhay, kahit tumaas ang bilihin, kahit na limitado na lang yung sweldo natin, pero yung anak natin ay sumusunod pa rin, nakikinig pa rin sa atin, sumasama pa rin sa atin sa malalayong lugar, nakakausap pa rin natin, nagbibigay pa rin ng kagalakan sa atin. Pero yung mga anak na ayaw na sumama sa magulang kasi binata na sila, nahiya ng kumis, mag-embrace sa mga, mga nanay, kahiyahiya kayo sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, a wise son makes a glad father and a mother, glad mother. But a foolish son is a sorrow to his mother. Hanggang buhay yung ating mga nanay, pasayahin natin sila. Ang paraan dyan, be a wise son or daughter. Mak nakikinig yan. Nagpapasakop yan. Pinagpipray niya yung kanyang nanay. Nakinakausap niya yung kanyang nanay. Maganda yung kanilang communication. Hindi siya nagtatanim ng galit sa kanyang nanay. Pinagmamalaki niya yung kanyang nanay eh pag ganyan ang iyong anak, talagang matutuwa ka kahit may problema, di ba? Yung problema, kaya ng magulang yan, kaya ng mga nanay yan. Mula pa pagkabata, talagang puno ng problema ang mga nanay natin. Kaya nila yan. Ang di lang nila matanggap. Kung ang kanilang anak ay maging rebelde, yung kanilang anak, kahit anong suway na, kahit anong turo na, matigas pa rin ang ulo, lumalaban na. Yan ang mahirap doon. Isa lang ang ating nanay, pasayayin na natin sila. Isa lang yan. Huwag nyo lang hintayin mawala pa sila bilang iyak-iyak tayo. Lord, pahingin ng tawa, tawaran, patawaran. Huli na. Ngayon, habang buhay ko sila, pasayahin mo na sila. Kantahan mo. Di ba? Kantahan mo. Happy Mother's Day, Happy Mother's Day. Kantahan mo. Pag birthday niya, happy birthday. Kantahan mo siya. Maging masaya siya. Puro happy kantahin mo sa kanya. Pangalawa, obey your mom. Paano mo siya pamapapasa? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Yan po'y patuloy na pagsunod. Hanggang yung tinuturo sa atin ng ating mga inay tama, hanggang iniutos sa atin ay tama, sundin natin, anak, magsimba ka. Gawin mo, anak, magbasa ka ng Biblia. Anak, magtiwala ka kay Jesus. Anak, anak, sumunod ka kay Jesus. Sumunod ka sa kanyang kalooban. Mag-join ka ng fellowship. Magkaroon ka ng mga Christian friends. Pero kung magulang natin, inutusan tayo na uminom, magbisyo, eh, doon lang hindi tayo susunod sa kanila. We ought to obey God rather than men. Obey your mom. Pag sinabing obey, huwag padabog. Sumunod ka lang. Huwag mo ibaksak yung inuutos sa'yo. Huwag padabog. Hindi sila maging masaya. Naglalagay ka ng, nagdadagdag ka lang ng sakit sa puso alam nyo, marami mga nanay ngayon, tinitis lang nila, may sakit na sa puso iba dyan. Tinitis lang na, tumatas na yung BP nila dahil sa mga anak. Eh. Kaya para bumaba yung kalang BP at gumanda-ganda yung kalang pakiramdam sa kalang puso, abutan mo sila ng malamig na tubig. Sundin mo sila. Sundin mo. Pangatlo, thank you, mom. Kailan yung huling pinasalamatan mo ang iyong nanay? Kailan yung huli na sinabi mo sa kanya, Ma, salamat ah, mahal kita. Minsan, ayaw na natin magsalita sa ating nanay, parang corny na eh. Hindi corny yun. Napakalamig yun sa pandinig ng mga nanay. Napasalamatan sila at sabihin mahal sila. Maaaring corny sa'yo, pero sa kanila napaganda yun. Minsan nga, pag may problema sila, nakakalis ng kahit konting problema nakakaanin. Eh. Sabi niya, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you, included, included your mom. Pasalamatan sila. Kahit minsan, mabilis sila magsalita. Kahit yung kanilang panalita, parang uh, non-stop. Iba, eh, hindi na nagsasalita, nire-record na lang. Pasalamatan mo pa rin. Sila ay ginamit ng Panginoon para kaya ka narito sa mundo. Tiniis ka, siyam na buwan. Ang bigat yun, ha? Siyam na buwan, ha? Iningatan ka sa loob ng tiyan hanggang may silang ka. Nung sinilang ka, dumating elementary, pinag-aaral ka. High school, college, ngayon tapos ka na. Thank him. Thank her. Okay? Pasalamatan sila. Pasalamatan mo yung nanay mo. Honor your mom. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee and thou mayest live long on the earth. Honor your mom. Alam mo salitang honor, minsan diyan kinukuha yung honorarium. <laughs> Parang, parang dumating ang panahon talaga nangangailangan na yung ating magulang. Pag ikay nakatapos na, nakaluwag-luwag, huwag mong kalimutan magbigay Huwag mong kalimutan yung magulang mo pag sila'y nangangailangan. Huwag mong kalimutan. I-treat sila. O kaya pag nangangailangan sila, abutan mo. Okay? Yan isa sa pag-honor sa kanila eh. Huwag mo silang dalhin sa home for the aged. <laughs> Nay, parang nakastorbo ka na dito sa bahay na ito. Parang hindi ka na makakilos. Pwede eh, bang galingan na namin sa home for the aged? Para mo nang pinatay yung nanay mo niyan? Sino nagbabalak niyan? Meron ba dito? Wag ha, ah, wag yung magbalak ng ganyan ha. Ah. Kahit minsan ginagawa ng mga anak yan, wag. Honor your mom. Encourage your mom. Kailan sinabihan mo yung nanay mo, Ma, kaya mo yan. Sa tulong ng Panginoon, kaya natin to. Alam ko may problema tayo, pero kaya natin yan. Encourage your mom. God is our refuge. Sabi mo, Mom, Mom, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Mag-pray tayo, lumapit tayo sa Kanya. Then sabi sa Proverbs 3, 5, and 6, Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct thy paths. Tiwala lang sa Panginoon. Natanong niyo ba yung mga nag-aaral dito? Kung may pantuition yung may pantuition yung mga nanay nyo sa inyo, sa pasukan. Minsan naglalaro lang tayo, pamasyal-masyal. Pero yung nanay natin, nag-iipon, nag-iisip. Naku, malapit na yung June ah. Malapit na yung August. Ilang pawis kaya ang ibubuhos ko ngayon? Bilang hinga ng malalim si Kuya Popoy. Oo nga. <laughs> Buti lang, patapos na tong pamilya na ito. Si Duray na ay OJT, Si Daryl at si Sheila ay graduating. O, oh, tapos na. Ay, salamat. No. Iniisip niya si Ranju, si Isu, mga apo pa. <laughs> May mga apo pa. Di ba? Kaya trust in the Lord at napatunayan nila yan. Tanong si Sister Lorna, si Ate Lorna. Alam nila yung trust in the Lord. Sa unti-unti, mapapatapos niya yung kanyang mga anak. Alam ng mga nanay dito yan, na nakatapos ng kanilang mga anak, talagang tiwala lang sa Panginoon. Encourage your mom. Encourage your mom. Hebrews 13, 5 and 6, pwede pwedeng sabihin sa mom mo, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as you have. For he has said, I will never leave thee, nor forsake thee. Ma, the Lord will not leave us the Lord will not forsake us. Continue. Narito lang ang panalangin ko, ma. Narito lang yung anak ninyo. Sasamahan ko kayo. Lalo ang ating Panginoon, sasamahan na. Di ba? So that we may boldly say, The Lord is my helper, I will not fear what man shall do unto me. Yun yung mga verses na makaka-encourage sa ating mga nanay ng tahanan. Minsan nakangiti sila pero deep inside, napakaraming problema hindi nyo lang alam yon. Hindi lang problema, marami na rin sakit sa loob. Sakit na ng katawan, <laughs> sakit na ng puso, tumatas na yung BP. Encourage your mom. Then, lastly, respect your mom. Listen to your father who gave you. You gave your life. And do not despise your mother when she is old. Isang pag-respect sa ating mga nanay, anuman mangyari sa ating mga nanay, magkasakit man, manghina man, tumanda man, do not despise your mother when she is old. Okay? Alaga, alagaan niyo pa rin sila. Gawa pa rin kayo ng paraan. Yun ay pagrespeto. Huwag niyo ipamigay. Huwag niyo pagpasapasahan. Minsan, pag marami mga anak, pasa-pasa na lang, parang bola na lang yung nanay, no? Nakakapagod yun, ha? Dapat mag-isa yung mga anak. Alagaan nila. Sabi ng Bible yan, Do not despise your mother when she's old. Respect. Another verse, Deuteronomy 27.6. Paano pa pagrespeto sa mother natin? Sabi dito, curse is anyone who dishonors their father or mother. Then all the people shall say, Amen. 18 to 21 of chapter 22, 21 of Deuteronomy. If someone, a stubborn and rebellious son who does not obey his father and mother, and will not listen to them, when they discipline him, his father and mother shall take hold of him and bring him to the elders at the gate of his town. Anong decision ng mga elders? They shall say to the elders, This son of ours is stubborn and rebellious. He will not obey us. He is a glutton and a drunkard. Then all the men of his, his town are to stone him to death. You must purge the evil from among you. All Israel will hear of it and be afraid. Yan ay Old Testament law. Pasalamat tayo mga anak, wala tayo sa Old Testament. Pag nagdinisrespect mo yung magulang mo, dinishonor mo sila, naging rebelde ka sa kanila, inaway mo sila, you curse them. At ang decision ng elders, don't do that. Ibig sabihin, kaya pinapakita ng Diyos, yung kanyang pagmamahal sa mga nanay at tungkulin ng mga anak, mahalin din ang kanyang pinagkatiwala sa atin. Sila yung mga leaders na binigay sa atin, yung tatay at nanay, para alagaan tayo. Isang paraan para pakita natin yung respeto sa kanila, igalan natin. Minsan nasisigawan tayo, huwag na tayong gumante. Minsan, masasakit na yung sinasabi ng nanay natin, bili ka na lang ng headphone. Hindi, huwag lang gumante. Tahimik na lang. Huwag ka magbulong-bulong sa sarili mo. Pagtanda mo, iiwan kita. Huwag na. Misa masakit, hindi sila perfect. Katulad din natin, hindi rin sila perfect. Nagkakamali rin sila. Respect your mom. At sa verse 31 ng 28, paano pakita yung respeto sa mga nanay natin? Yung binasa natin kanina sa, sa verse 31, chapter 31 ng Proverbs, verse 28. Tingnan niyo po her children rise up and call her what? Blessed. Sa mga classmates ba natin, pinagmamalaki natin yung ating mga nanay? Bukang bibig ba natin yung... Minsan, kinukwento natin yung mga napapanood natin sa sine, sa TV. Alam mo, si, yung probinsyano, gano'n. Alam mo, yung channel, gano'n. Pag, pag, pag malaki natin mga nanay na, yung nanay ko, galing magluto. Oo. Oh. Adobong sinigang, nakatikim ka na yun. Sarap. Yeah. Nalala ko si, si Kuya Jin. <laughs> Adobong sinigang. Nakikita niyo naman, specialty ni Kuya Jin yan. Her children rise up and call her blessed. Ganyan nila pinagmamalaki ang kanilang nanay sa barangay. Pinagsisigawan nila. Yun ang kanilang hero ng kanilang panampalataya, ng kanilang buhay. Kung wala yung kanilang ina, wala rin sila. Pati yung husband mismo, he praised her. Yan yung pinagmamalaki ng kanyang wife, yung ina ng kanyang mga anak. Naway itong advice from the Bible at yung life ni Eunice, pag-pray natin. Yun naway gawin natin. Tutukan natin yung ating mga anak using the Word of God. At tayo mga anak, how to make them happy, yung binigay ko sa inyo. Make your mom happy. Be wise. Obey your mom. Thank your mom. Honor your mom. Encourage your mom. And respect your mom. Tayo manalangin. Nakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat at binigyan niyo kami ng ina na nagmahal sa amin, nag-aruga sa amin. Mahirap yung kanilang work, Mahirap yung kalang ginagawa, Panginoon, pero salamat, Panginoon. Tulungan niyo kami na yung natutunan namin makita sa aming buhay. Patuloy namin mahalin, ipanalangin, igalaw ang aming mga mahal na nanay. At kami, at ang mga nanay na rin narito, meron silang example na pwede lang tularan. Sinis, the mother of Timothy. Inyo lahat ang papuri, inyo lahat ang pasalamat ito pong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.